dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Rekao bi, ovo su svi ala Franko. <clears throat> Nezamislivo je bilo prije sto godina da musliman gologla voda. To je bio ajd, sramota i ti ljudi nisu, znači odma se znalo, čak jedno vrijeme u Osmanskom carstvu bio, bila bitka, naredba od strane sultana da kogod nosi kapu koja nije jasna kao dan da je muslimanska, da se žestoko kazni. هذا بلا ذنب يخاف لهوله Mi danas živimo u, znači, ispiranju mozgova. Mi se često zavaravamo što s druge strane zabluda koja se zove demokratija dozvoljava kao slobodu vjere i ispoljavanja vjerskih obreda. كيف المصر على الذنوب دور كيف المصر على الذنوب أحييكم دور بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Zahvalimo se Allahu subhanahu wa ta'ala i da donesimo salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu i sve sljedinike Islama do sudnjega dana. Ja vam želim dobrodošlicu na apiku našeg malog Jusufa, sina Hamzinog, Hamzidega koji živi u Lincu, koji nas je počastio Allahom dobrotom tako što je on obezbedio sredstva da mi ovde izvedemo akijiku, zakoljemo, poslao nam i jare i pare, da se okupimo, pošto on nije u mogućnosti da to sprovede u Austriji, pa je to eto i povod večerašnjeg okupljanja, da se malo družimo, da se posjetimo na principe ove lijepe vjere i da uz Allahu pomoć nešto i od te akike koja ima veliki značaj u islamu, pojedemo, moleći Allah tabareke wa ta'ala, da svako dijete koji se rodi u islamu ostane u prirodnoj vjeri. Znači svako dijete, ko kaže poslanik ali je salatu na salam, kullu me uludin i uledu ala fitra. Svako dijete se rađa u prirodnoj vjeri. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه pa ga njegovi roditelji usmjere da bude židov ili da bude kršćanin ili da bude vatrenom poklonik. Znači Allah je objavio prirodnu vjeru islam koja ako ljudi ostanu prirodni uživat će u toj vjeri. A ljudi ako ne ostanu prirodni, onda će slijediti ili židove, ili kršćane, ili vatrno poklonike. I mi danas kada pogledamo većinu ljudi koji kažu za sebe da su muslimani, dobrim dijelom, a neko i, znači, apsolutno ili u većem obliku, obimu, slijedi ili židove, ili kršćane, ili vatru poklonike. U govoru, u oglačenju, u etekadu često. Znači u samoj akidi, u vjerovanju. U adetima, običajima, da ne govorim. Tako da je to jedna opasnost. I otuda je ovaj šerijat, ova vjera, došla sa principima da čovjeka sačuva od svih zabluda i da ostane u prirodnoj vjeri islamu. Pa samom tom djetetu koje se rodi, odmah nadijevamo nakon sedam dana lijepo ime. I pokušavamo da on to svoje lijepo ime opravda. Pa koje Jusuf prime radi da bude pun stida i pun sabr džemila, lijepog sabora koji u kojem se samo čovjek obraća Allahu Đelešanuhu i traži od njega da ga on stabili na tom iskušenju koje ga pogodi. Pa je cilj ovoga dina, ove vjere, da čovjek ostane, ostane prirodan. A mi živimo, draga moja grašo, u okruženju razni zabluda i fitneta, a ljudi su skloni da slijepo slijede i zato kaže poslanik Ali Salatu Osalam, la aqwaman man kana min qablikum zira'an bi zira'in shibran bi shibrin kaže vi ćete slijediti narode koji su, koji su došli prije vas lakat po lakat pedalj po pedalj pa ako bi oni upali ili ušli u zmijsku rupu vi bi ušli za njima Pa kažu o Allahu poslaniće hum je hudovan nasara da to možda nisu židovi kršćani. Pa kaže poslanik ali salatu wasalam sa men ko bi to mogo biti drugi koga ćete vi ovako ili onako slijediti ili ko će biti zavodljiv pa ćete se za njim povoditi ako ne židovi i kršćani pogotovo židovi koji su znači spletkaroši i koji su, znači, vidljivi šeitani na zemlji. Koji su jedne poslanike ubijali, a drugi u laž ugonili i za svakog zla stajali i stajaći do kijaneta. Znači, ni jedno zlo, ni rat, ni bilo kakav fitnet, kada bi odmotavali traku do kraja, ko stoji u magli, u sjeni, iza tog zla naćemo sigurno da stoji znači masoni židovi. I zato neće biti apsolutne pravde na zemlji. I neće biti blagostanja na zemlji da bude jedan židov živ. Samo jedan. I zato kada se pojavi Mehdija e Isa ali salatu wasalam bit će jedan period od 7 do 9 godina kako dolazi u predanjima gdje će na, gdje neće biti židova, ni kršćana. Pa će biti jedno, znači, opće blagostanje. Oni su toliko zlo. I zato je Allah Đelešanu u prvoj suri u Kur'anu kazao غَيْدِلْ magdubi عَلَيْهِمْ A ne budite kao oni opisuje prije toga vjernike da oni trebaju da budu na pravom putu, na putu razumijevanja blagodati koje Allah dao ljudima, a ne na putu oni na koje se Allah Želešanu rasrbio i prokleo im. Niti na putu oni koji su vola balin u zabludu. Pa stoga, draga moja brašo, imajući u vidu da ćemo mi često imati izazov da se povodimo za nekim zabludama, i da odemo ne do Allah u slijepo slijeđenje. I toliko nekada zaslijepimo. Zamislite da probudite Osmanliju prije 120 godina i da nas vidi samo kako se oblačimo. Rekao bi, ovo su svi ala Franko. <clears throat> Nezamislivo je bilo prije 100 godina da musliman gologla voda. To je bio ajd, sramota, I ti ljudi nisu, znači odmah se znalo, čak i jedno vrijeme u Osmanskom carstvu bio bila bitka, naredba od strane sultana da kogod nosi kapu koja nije jasna kao dan da je muslimanska, da se žestoko kazni. Pa ko se suprostavlja, znači, tom naređenju čak da se ljubije. Jer je cilj ovoga, ove prirodne vjere, da ljudi, znači, koji prolaze pored nas, ne smiju imati ni jedan posto sumlje, jesu li ovo ljudi mušljivani ili nisu mušljivani. Nego moraju biti sto posto ubijeđeni. Zašto? To je naredba ove vjere. Da na sudnjeme danu ne bi mogli kazati ni jedan posto gospodaru, pa mi, mi smo prolazili pred neki ljudi, ali nismo mi baš razumijeli da su oni ti muslimani koje si ti spomenuo u Kur'anu. I zato Kur'an kaže وَكَذَلِكَ I zato smo tako radili. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I zato smo mi tako, kaže Allah, odredili, učinili, da vi budete srednji ummet. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ da bi vi bili dokaz protiv ljudi. Kad ljudi na sudnjene danu počnu da traže nekakva opravdanja, da im naš gospodar kaže, ne, ne, ne, bio je Hasve Huso, svaki te dan pozivao. I svaki dan u islamskoj odeći bio. I ti si dobro znao da je on musliman. A ako mi ne budemo tako radili, ojekunan rasulo alaikum šehida onda će poslani koji je dostavio ovu vjeru, koji je objasnio ovu vjeru, zašto se sve arabsko polostro odiglo protiv poslanika, ali sratu sela. Pa i Perzija i Vizancija poslala, znači, interes na svoju vojsku. Zato što su oni bili ubijeđeni da tu istinu treba, znači, ugasiti. Utrnuti Allahu o Pa u samoj Medini, Oko 40 dana zaustava se objava i židovi hode u Medinu i već cirku se pravi. Kaže, etfah Allahu nuran, kane jenzilu jenziluhu ala Muhammed. Kaže, utrnu je Allah svjetlo koje je spustao Muhammedu. Pa je Allah objavio slična dva ajta, jedan se nalazi u suri Teube, a drugi se nalazi u suri As-Saf. I Allah Želešanu kaže, juri dune, oni žele li ljutfiju nur Allahi bi afvahihim. Oni žele da ucrnu Allahu svjetlo svojim ustima. Pa u teubi kažu, jeba Allahu illa i utimna nuram. Ali Allah hoće, odbio je Allah da to tako ide. Hoće Allah da upotpuni svjetlo, to islam. Ona u kerihel kerafirun. Pa makar ne bilo povoljni nevjerici na židovima, kršćanima i ostalima. Znači, ovo svjetlo je islam. I ovo svjetlo treba da sija. I zato mi nemamo sto života pa da jedan potrošimo ovako, a drugi potrošimo onako, a onda nešto taktiziramo, a onda nešto, znači, ko se sakrivamo. Ovo je vjera jasnoći. I kada budeš jasan, nemoj misli da će skrati za, za, za, za znači stotinku sekunde svoj život, ubrzat svoj smrt. Ne, ne možeš ti nikako umrijeti prije eđala kojega ti Allah odredio. S tim što je danas ima opcija i svatanja ljudi, ako bi ti kao bio musliman, kako je propisano, moraš odmah umrijeti. Znači, moraš biti pod zemljom, ne leži kako biti na zemlji kao da je Allah objavio vjeru koja ne treba da gazduje. Nego ona treba da se povlači negdje u džanije ili negdje u neke, znači, pećine i na sebi treba da vlada kufri, nevjerovanje i zablude i vjera treba da bude personalna stvar, stvar pojedinca, nešto ovako, ali nikako do kraja. I onda se ljudi poveli za tom novo novokomponovanom zabludom kontaju, pa eto, znaš, što bi baš i morali te neke sve stvari spominjati, jer ovaj, to nam sigurno garantuje da ćemo opstati. Eto, nismo bili, ostali sve. Znači, ja znam Čačija u Bosni i Hercegovini. Trije rata, gdje nije klanio ni jedan mladić. Znači ja u Bosanskoj gradiškoj ne znam mladića koji je klanio pet vakad namaza. I ga, niti ga je znao neko drugi. Znači bilo je čavšija gdje nikako nije ni didi ni nema klanjali. Niko, niko ne klanja, niko ne pada na Allahu na sežda. Pa smo ta imena od Muhammeda napravili mujo, muki, huki, promijenili face, žene nam bilo otkrivene koje je tad bio oženjen, čerke, sestre i tako dalje. Znači, sve smo prihvatili, samo još ostalo neko ime, kad se vrati u korijenu da je muslimansko, i opet čate sa nama zadovoljan nije bio. Pa zašto onda, kad bi logikom išli, eto, nisim opet udovoljio, i nikad, nikad, nikad neće s tobom izdavoljiti. Pa šta tebi onda preostaje? Da budeš musliman, kako paše čafiru, a njemu ne paše nikakav islam, je da budeš musliman kako je Allah naredio, pa da te Allah uzdigne i tače dulje živiti. Jer i ti se pokoleba česte konta, Boga ovo ja guram nešto. Još danas vjerovatno, pa sutra me nema. Pa onda sutra kaješ još sutra, pa preko sutra me nema. Pa još ovaj mjesec vjerovatno, uzimu ja živ, glavu uvijek neću. Pa onda dojde proljeće pa kažeš, e sad vjerovatno, ima se strast raspirle, vjerovatno će me povest novo proljeće. Prisvani prostor i tako dalje. Međutim, naživi se, naživi se, zato što onda dobiješ jekin, dječa koji je spomenut u suri Al-Buruđ, savjet ti je vladara kako će ga ubiti. Znači, ne može ga vladar ubit koji ima vojsku, koji ima državu, koji ima sve, znači, ovaj, državne aparate. I on mu kaže, ne možeš me ubiti, ko da bi me ubio, moraš reći, bismi rabbi hadal gulam. Da to narod čuje, da narod shvati da sti čito vrijeme lagu da sti bol. Nego da dječak ima Boga pravo. Pa će narod posle toga prijevati sav islam, pa će djete progovoriti koje se tek rodilo u bešik i majku. Strpi se, strpi se. Fa inneke ala l-haq, jer ti si na istini. Zato, draga moja braćo, mi danas živimo u, znači, ispiranju mozgova. Mi se često zavaravamo što s druge strane zabuda koja se zove demokracija dozvoljava kao slobodu vjere i ispoljavanja vjerskih obreda. Ja odgovorno tvrdim da je demokracija u mnogo čemu još opasnija od komunizma. Jer je to opasan mamac. Znao si u komunizmu i da je definicija komunizma da oni znači negiraju vjeru u totalitetu. Malo kad se Tito poslađao sa Rusima, onda dozvolio teološki fakultet i ošao sa nesrstanim Arapima koji ne znaju ni oni sami šta će od sebe, ošao sa Gaddafijem i tom mrakom tim izdajnicima islama i onda privido dozvolio određene stvari. Ali ova je zabuda još opasnija. I taj socijalizam je imao neke norme. Znači imao je neke norme koje su djelovično ukradene od islama. Nisi smio učiniti javni nered. Nisi mogao potkošu iz kafane izaći pa se prsti po gradu. Jer odmah mil, milicija dođe i šefera. I to smatra da je to znači rušenje ravno, javnog reda i mira. Nisi mogla u školu doći bez kecelje. Znači ti si na radnom mjestu, to je, ti si na zadatku. Pa se pravile kecelje i razlika između muškaraca i žena. Sude se nose duge kecelje. A muškarci kraći. Znači, oni su neke stvari uzeli, jer su znali ako to društvo bude raspojacano kao što je danas, pa neće moći ni dokle. Danas je, znači, parola slobode govora, izražavanja, mišljenja i onda svako po tim kodom priča udara na din, pali Kur'an, čini javni nemoral, pedri se javno šeću dunjalukom stvorenja koja treba, znači, korijenim uništiti. I zato su ova zaduda sad u kojoj živimo, a nama je prodao neko laž, kako mi živimo u slobodi, eto možeš zaraditi fino, možeš napraviti kuću kakvu ti želiš, ofarbati u boju kakva tebi godi, možeš voda tamo, vamo, možeš glaviti bradu, pitanje još koliko dana i godina, možeš ovo ili ono i ljudi misli da sve se more. Ali hajmo, evo vidjet ćemo, čim se ova pojava, ova priroda, zatarasa i dostigne do 10% u Bosni ili na Balkanu, vidiš kako se svije diže na noge. Jer zato što oni u svojim načelima kažu nešto se može trpiti do jedno 10%. To je kao podnošljivo, jer ti 5-6% ne mogu biti faktor veliki. Pa ste vidjeli zbog 300 nikaba u Francuskoj, ako ima toliko, to je veliko pitanje, to je nacionalni problem francuski. Ali pogledajte kako vam je samo već šalje kaznu. Evo štrajkovi, hama mjesec dana. Štete znači milijarde, milijarde prelazi. I šta će još od kasnije biti? Ili drugi Pakistan koji je stao u alijansu sa Amerikancima protiv muslimana? To je sada popularno. Ubijati muslimane, nati im samo neko ime terorista, Kabadahija, Štaha, i to je sve svetost, sveta borba je protiv njih, to je seba poradio. Međutim, Allah daje znakove i kazne. 20 miliona ljudi na ustima im samo može pročitati imam li ručak danas? Hoću li dobiti ručak? I samo gledaju nebesa. Ne obraćaju sa Allahu Đalešanu opet. Ne ugledaju helikoptere. Nose li humanitarno, brašno i hoće li dati ručak za danas? To je pouka i poruka onima koji su razumom obdareni. Zato kažem, draga moja braćo, pojenta je ostati prirodan u svojoj vjeri. A ovo je predivna vjera. Vjera koja nema potrebe da ulozi nikoga ništa. Vjera u kojoj se treba čovjek lijepo osjećati u njoj uživati, njoj pozivati, za nju živjeti, na njoj umrijeti, s ovom vjerom proživjen biti i sa ovom vjerom na osam dženevskih vrata popca. Uživamo li mi danas ovoj vjeri? Postavlja se onaj veliki upitnik jer vidimo da nam vjera dolazi kao tegoba, teret. Živimo li za ovu vjeru? Boga mi isto opet jedan veliki upitnik. Jer ona nam nikako nije u prvom planu. Radimo li za ovu vjeru? I to bi se isto moglo ovaj ocijeniti sa ne, ocjenom koja ne da pta, prođemo. Jer vidimo da za svoj stomak ne želimo i za svoju zadnicu nema nikakvi znači uvjeta samo trpamo, a za ovaj din, ako nas nekada neko uspije dobro razgaliti, okupati nam srce u datom momentu, onda kažeš, e, eh, znaš šta, sad si me uspio, nisam se pripremio za malo sam me smekšao, daću ja jednu vjetri marke na Allahovom putu. I učeni brat priča, kaže čovjek se dvoumi da dadne 50 eura za Allahu vjeru a naručio je garažna vrata od 7,5 maraka i on u tu garažu ako patkira ugodni 10 puta auto to je veliko pitanje A se desio incident čovjek koji mu je pravio garažu napravio mu manju garažu i stavio, u stvari ni stavio ta vrata, odnio sve vrata puće svoj kraj, stavio, a još veći je problem, pola auta u garaži, a pola na cesti. Ne može nikak pući u garažu. On i dalje ide sa projektima. On će da polijeti parkijet u svojoj kući i za svaki, znači, kvadratni metar će plati 25 eura. Neki parket, vjerovatno, kojem, na, po kojem vodaš i ližeš ga, jedeš i piješ. Znači, on ti je postelja, diše, priča sa sebom. Allah zna šta je. Znači, nikada bi imali, braće, ovolike brade. I kada bi svi bili hafizi Kur'ana i po 50 puta obavili hađeve, I možda do juče dosta za islam dali, radili. I možda možda mnogo znoja, mnogo znoja i krvi prolili. Mi uvijek pred sebom imamo jednog najvećeg neprijatelja koji se zove Dunjanuk. I zato kaže poslanik kada je Salatu od Selam, <clears throat> kaže, inna hada dunja, halvetun hadire, ovaj dunja je sladak i zelen. I kad pogledaš je tako, ima slatke plodove i zelenilo. Wa inna Allahe mustahlifakum fi. I Allah vas je postavio na ove dunjavke. Ali onda upozorava. Kaže, vataku dunja. Bojte se tog istog dunjavka koji je sladak i zelen. Vataku nisa. I bojte se žena fa inna awwala fitnatin li bani Israil kanat fi nisa Naš mi dolazi stara žena. Stara pred 50 godina. I čovjek je još stariji od toga. I kaže, možeš li šta pomoć? Čovjek nije, ide komšinici. Čini zinalog. Nemoralan. Nemoralan. I to je postala opća sada praksa. Da se više u komšilu ko ne zna ko je kom je čovjek i žena. A kada se neko uda mlan, kažu joj komšince, pa ko ste opožurla živa bila, što se nisi malo sprovela? Kada neko oženi drugu ženu ili šta ja znam, trešu, ili više od toga, onda ljudi kažu ovaj samo svoje strasti slijedi onda ja ne branim sebe nego ja bi uvijel da ljudi tako ne pričaju da ja sam za osunta narod dobar lako bi onda pojedincu bilo vratiti ga u vinklo ali kad sam narod imaš da je izašao iz vinkla onda je belaj pa se desio draga moja braća poremećaj na dunjalku poremećaj vrijednosti. Pa ćeš naći više se veliki grijesi, ne zovu velikim grijesima. Alkohol je dobio drugačija imena. Kamata više se ne zove kamatom pa da prepada. Zinaluk se ne zove zinalukom. Pjevačice imaju posebne, posebna imena. Ona je zvijezda godine. Igrač ništa ne proizvodi i ganja loptu. Vidiš 22 budala, ganje jednu loptu. I to se toliko plaća i u to se ulaže. Jedan katar nada se da bi mogao dobiti priliku da bude domaćin ako se ne varam neki olimpijski igara ljetni ologa onoga svjetskog prvenstva neki 2020. godina i ulaže u stadione znači milijarde. Milijarde. Igrači se procenjuju po milionima za jedan gol se da dobiva 100.000 dolara. E ovo su ti poremećaj vrijednosti danas u kojima mi u kojima mi, znači, živimo za određenu budaleštinu, skrivenu kameru, neku, neki vic, to se dobivaju milioni. Zašto se ovo sve desilo? I zašto je ovo postalo normala, a nije normalno da čovjek živi prirodno, rađa djecu, odgajaju islamu, i ima zalećinu i dunjavka i ahirata. Jer zamislite vi čovjeka koji i zato Allah upozorava el malu al المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك Dunjaluk i sinovi su ukrasne one svijeti. svijetu. Djeca viću babuka, babo, lete oko tebe. To je izazov. Imaš svoj privatno vojsku, svoje sinove. To je izazov. Ali su veći izazov dobra djela. A i ovo mogu biti dobra djela. Pa kad kaže poslanik, kada je salatu wa salam, in qata amal ibn Adem illa fi salat, prekida se djelo Ademovo, Ademovi sinova, osim u tri slučaja. Sadaka tun džarije, Znači, tajna sadaka. Da nešto čovjek daje što vrijedi i to se bili, ne pise bili nešto da bi ga neko uranio ili ga nekim dobročinteljem proglasio ilmunjun tefa'a bi znanje od koje koristi ima da ljudi područe nekoga nešto od islama pa da se ljudi koriste nakon toga u oradu sale on jedu u levu i odgojeno dijete koje moli za svoga babu. Pa zbog toga, draga moja braćo, pojenta je na ovome svijetu ostati prirodan. Ostati uživati u islamu. Vidite kako se drugi ponose svojim, znači, zabudama. Malte ne, neće znati sada Hrvata, jer su oni posebno ovaj, pravije pobožni, da nema svi krst na glavi, na vratu. Pitaš ga dobro, zbog čega to tako nosiš? Pa kaže, to je simbolično zato što je Isus razapet na krvi. Pa dobro da se ustvrdi i ustanovi da je Isa, Isus, kako vi kažete, ubijeni ste što volja, šta bi nosio na vratu? Vjerovatno svak bi po neki pištolj nosio tetejac ili ovaj ili onaj na svom vratu. Pa zabluda i za zablude, draga moja braća. Pa evo i kod nas sami, Zad ne vidite vi u našem bosanskom toru da je poremećaj vrijednosti da su ljudi se skroz izgubili ko to smije više smimbera da kaže pokrijte svoje čeri čeri su vas i ko je ta faca ko to smije da kaže da da ima ljudi koji su ohalavili kamatu, a nosi Ahmedije na glavama. Koliko smije progovoriti protiv Ajvatovce? Ko to smije progovoriti protiv neke vasvije? Evo tu radi neki šeitan sihrbaz iz Maroka došao u Sarajevo. Svaki dan 8.000 ljudi dolazi. Čovjek se fali da svaki dan zaradi 10.000 maraka neki tamo samo za vodu što prodaje. Što radi u vodovodu. Čovjek se prisjetio, naletio mu biznis što flašira vodu. Svaki dan tetke popušte, ode sva voda, ne mreže na živi. O tome niko ne priča. Nego se priča o nekakvim, gledam danas plakat u Božimu, veliki mevud u Zagrebačkoj džami. To ćemo sve zamotati i prefarbati nekim učenjem, takvičenjem učača Kur'ana. Onako izazov, to će sude izaći, a mi ćemo u njih buljiti i gledati kako se lijepo obukla i kako ima lijep pisak i kako uči Allahovu knjigu, došla je s ciljem da pobjedi i da uđe u historiju kao najljepša učačica Kur'ana iz ove ili one krajine, iz ovoga ili onoga grada. A vidiš i jaškuju i pitaš i šta to radite, kaže, dozvolio nam direktor ove i one institucije. Če ima u Kur'anu da je jaškovanje zabranjeno? Pa neće biti čudo da još malo kažu, če ima u Kur'anu da je krmak. Možda će reći, zabranjen je krmak onaj stade u prase. Ome ono mlado. I tako dalje, i tako dalje. Pa gledajte, draga moja braća, evo završio Ramazan. Obište džamije, ima li koga u džami? Ima li kakvi odgojni predavanja o toj našoj omladini? Eto, svi smo bili preokupirani da, da ne bi slučajno što nas prošlo da ne izađemo na izbore. Šta smo to izabrali? Još gore smo izabrali. Sad nam je došao Vlahunđija koji nas, kojim se Alija još ismijavao davno govorio, pitao sam sarajevske berbere, jesi li navraćio kod njih, pa kažu da nisu. A i ovaj Kovšić, to je pravi satelit, Vatikana. Jer Boša ima u genima da mu vlah bude komadan. Vole vlaha. Pa smo mi imali armiju divljaka onog jazda. Neki general divljak. Imali smo vlaha, mi ne možemo bez njih. Tako na tako jedinci, tako je bilo drago kad ima nekog vlaha. To je nešto, ima poseban čep bio. Zato kaže, draga moja braćo, čuvajmo se ovih vremena koji dolaze. I nemojte da vas išta zbuni. Znajte da živite samo jedan život. Budite ponosni u svojoj vjeri i dostojni sliježenja Korana i Sunneta bez obzira što vas neko nazivao ovim ili onim imenima i što tomačio vaše poteze da su ovakvi ili onakvi. Jer mi vidimo da polako nekome je stalo da se na ovim terenima otupi oštrica. Ponosni ljudi malo se nešto ratno izdešavalo bili neki muđahedini malo digli rejting ovome narodu i počeli narod malo tekbirati. Počeo Bošo tekbirati malo. Osjećat se da je hraba i kad vidi vlaha da ne porumeti kolimu, nego da bude odvažan. Pa to neko hoće po svaku cijenu da nas ponovo vrati onoj zabludi da mi budemo, mi ne smijemo zagovarati ravnopravnost Jer ne može nikada mu'min i kjatir biti ravnopravni. Ko to kaže, taj je počinio djelo kufra. Ne može mu'min i kjatir biti na istoj reči. Nama je naređeno da mrzimo nevijenike i da im to kažemo. Da ne smijemo s nevijenicima ostati u primjenju više od deset godina. Ko sa nevjenicima, samo kad oni traži, hajmo 11. kad su ušli, molim vas, ne može. Ovaj šarija to zabranjiva. I zato kažem, mi moramo biti ponosni svojoj vjeri. I moramo nuditi bratstvo i jedinstvo na temeljima Islama i ne smije nas ništa pokolebati. Moramo se zalagati za ovu vjeru i moramo bolje pozicije svojoj djeci koja dolaze ostaviti. Nije dovoljno samo da napravimo <clears throat> ukrasne džanije u kojima i tišnje mlijeka možda možemo naći, ali mu tekiju tešku. Osim ako je plaćen i za pare. Sva vjera postala za pare. I zato nas konstantno obtužuju da neko iza nas stoji jeste. Jeste stoji poviš nas, naš gospodar, iznad Arša, koji nas sa nebesa i zemlje hrani. I daje nam odakle, ne možemo nikako sračunati. Koristeći najbolju tehniku kompjutere sa najboljim programima, mi izračunamo da nam otvuda neće doći Allah na pošanje. I zato budimo mu telekili, budimo oni koji se osnovi na Allah, Žešanu, budimo iskreni, I što više okupljanja, draga moja braća. Evo kad sam ja počeo vas, stojit ću završiti. Možda vidio sam na vašem privlačenju, idete da ste, znači, koda vas je medvjed negdje trgo, pa oteri se vi nekako. Veli, ono možda tiše na vašim čelima, ima li potrebe, šta će nam to još moći kazati? Za nije sve kazano. I to je uvijek tako. Kada god budeš krenuo na vas, milion šeitana najmanje. Čete pokušati odvratiti od tog vas. A kad god potušaš vas, nikad se neš kaj to si vakus monafik. Jer monafika izranjava vas i on na kraju nekada iskoči i kaže daj više okaljene se šta sve počelo toliko. Ja. a mu'min pa tamo imao srce koje hoće hama da odapne od, od grijeha. On kad pošla vas, nema te cijene. I nikad se nećeš kajati kada budeš kusao ahiretsku večer. A uvijek će se kajati kada predstavljaš ovoj dunjaličkoj večer. I od tuda je došlo ko ti daje večer, nije ti prijatelj. Pogotovo prije nije se bilo šta jesti, pa ti gruhne graha i varice za večer. Ima ti oči da sabaha i stanu. I želudac odkaže. I zato, draga moja braća, nemojte misliti, ova duša traži svaki dan nura, govora, ovo je živa vjera. Ne treba ljudima satima važiti. Ali svaki dan čovjek bi trebao najmanje da posluša jedno predavanje koje će ga probuditi i da onaj što im vazi da zna halo čemu džet ljudi. Ne da im priča o nečemu oni u jednoj dolini, oni u, drugoj, oni u drugoj dolini. Nego da vidi, nema ti ljudi na sabahu. Mo im da im treba kuće popaliti. Nema ti ljudi, ne daju za islam, govori da se škrtira to šeitarska osobina. Vidiš da ljudi su oholi, govorimo oholosti. Vidiš da su ljudi, znači, neiskreni, govorimo iskreni, znači milion tema koju god otvoriš, ne znaš kada ćeš taj čitav, čitav završiti. Znači, toliko je bolesti i toliko je loši osobina među nama. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da i ovo kupljanje njemu slično bude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da naše svako rastajanje bude Allaha radi, sastajanja, Allaha radi. Molim Allaha da što da pomogu islame muslimane, da mi budemo vojnici noseći Allahu u zastavu i osjećući Allahu u svjetlo. Molim Allaha da što da pomogu islame muslimane. Diljem Dunjavka, naša zadnja dola je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Pručimo ezan, a onda ćemo ako Bog da večerati, pa ćemo nakon toga, inša Allah, tamo nekada klanjati. Allah da vas pregleda. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. هبت الرياح العاصفة هبت الرياح العاصفة هبت الرياح العاصفة على الأيام الخاطفة هبت رياح آه العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautalk.com soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Ja la la Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن أن الخطاب يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهامي وصاحبيه ودعيلي ودعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلم لي على هادي الأمم سلامي يا رايح للحرم وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika. Soba put vjernika.